mai albarka na litinin daren talata 20 da hudu da watan uku watan Rabi'ul Awwal bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da tara da watan 10 watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu littafi muna adda'u wad dawa wanda suka fi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda muke gabatarwa a kowane bako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudum adum tudum more afwan tudum more a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Niger yau za mu tashi darasi na 27 haka ne ai darasi na 27 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa wanda kuma muna nan dai malam na ta jin hankalinmu yana ƙoƙarin ya ga ya fa'intar da al'umma game da shubuhohin da wasu daga cikin malamai 'yan duniya suka sanya wa mutane na ra'ayi da cewa kai duk abin da zaka aikata idan ka je gaban Allah Allah yana iya gafarta maka ko kuma ka kwantar da hankalinka akan sa'o da kake yi idan ka haɗu da Allah subhanahu wataala cikin ganin damar Allah Allah zai iya yahe maka a satin da gabata mun karanta hadisin al-Imam Ahmad hadisin Abi Umama Allah ya kara masa yarda yace za a yi kasa kasa da rana ai kwatankwacin mil daya a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai ƙara wa rana kaifinta da zafinta har ta kai tana sa kotunan ka mutane suna tafasa saboda tsananin zafi kamar ka ce ruwa ne aka dora saman tukuyya aka kunna wuta kuma kowa zai yi zuba ne gwargwadon kiyasa sabon da yayi a ran rayuwar duniya daga cikin mutane akwai wanda zunubinsa eh, zufansa zai kai da watan ijiyar kafarsa wani kuma zuwa ga kokorarsa wani zuwa ga kunkurunsa wani ma sai wuyan ya eh, zufan ya haɗiye sa saboda girman sabon Allah da ya yi aikata muna fata Allah ya tsare mu da wannan mutane zamu tashi inda malaka wafihi, Ali ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi a cikin musnada al-imam ahmad har yau eh, an ibn daga sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ali nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah qala yana cewa kaifa ana amu wa sahibul qarni qad taqana al-qarna wa hana jabhatahu yasma'u mata yu'mar fayanfaf annabin Allah ya ce taya zan zan ji dadi taya zan sakata lawala ka fasara a wannan yare in yayi taya zan more rayuwa alhali mala'ikan da Allah ya baiwa qahu watan iltaqana alqarna ya sanya kafan a bakin sa wahana jabhatahu ya kuma sunkuyar da goshin sa yasma'u mata yu'mar yana dakon yana jiran lokacin da Allah zai ce ya busa kawai ya busa ta jama'a mun faita annabin Allah ne ana zaune da sahabbai jama'aikin Allah ce kaifa an'am taya zan more rayuwar nan ai a satin da gabata mun karanta da kun san abun da na sani ko da ku kanku ya takaita da ku ya yawaita da ku ta takaita da kuma ku dinga talaburin jin dadin zamantakewa da mata a saman gadashi ba to anan kuma manzon Allah yake ƙara nuna cewa ashe alkiyaman ta kusa wannan hadisi ya dillo ala iqtirabi sa'a je malu suka ce wannan hadisi yana karanta da cewa alkiyama ta kusa tashin alkiyama gab yake kamar da Allah ya faɗa <coughs> subhanahu wa ta'ala yake cewa innahum yarunahu innahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin kiyamar tana nesa mutana ganin ai a shekaru yanzu ma zai iya kasan daga cikin rudar duniya sai zuciyarka ta dinga rudarka cewa wai fa shekarun da kai a Dubai zaka iya daidaita su wannan yaudara ce ta zuciya kuma fahimta idan duk an shekara 30 shekara 35 idan har yake tunanin zai iya maimaita shekara 35 nan gaba ya yaudar kansa ina fatan mun fahimta Allah ce narahu qariba mu muna ganin abun fa kamar gobe ne to manzon Allah ya ce kaifa an'am ta ya zan sakata na wala ta ya zan more rayuwa alhali sahibul qarn malaika eh, wanda aka bi wa qarn qahu shine malaika israfil ko shine wanda Allah ya danka wa qahu wanda kuma zai yi gusa guda uku kamar da qur'ani ya tabbatar idan aka yi gusa ta fari, <coughs> eh, duk wani abu a duniya zai zai kwanta dama banda halittu guda banda halittu guda hudu malaika guda hudu malaika jibril da mika'il da asrafil da kuma malakul maut wa'annan mala'ikun ba za su abun nan ba ba ba sa cikin wanda za su mutu a wannan lokaci ina fatar mun fahimta ai busa nabi kuma zai yi busa ne <coughs> yadda za a nade duniyar baki daya sannan kuma ta uku da zai yi busa lokacin da mutane su fito a cikin a cikin ai kaburra ta ce dai faraci ina fatar mun fahimta to annabin yake cewa wahana ku ya ku yadda goshinsa shi wannan mala'ikan yasma'u mata yu'mar yana dako yana tira Allah ya ce masa kawai ya busa yi wannan busa to idan yayi busa ba wanda zai tsaya komai zai lalace da duwatsu da mutane da duk wani halittu da ka sani an aka kera a duniya ba zai sha ba ba wanda zai iya tsayawa Allah subhanahu wataala da ta manya-manyan itashi ne da muka gana ginawa da manya-manyan eh, eh, manya-manyan duwatsu wallahi Allah zai sheke su ai ubangi subhanahu wataala ya sanya daga cikin abun da mutanen masu kawo manzon Allah tambaya game da duwatsu sai ka ce za a yi tashin kiyama za a tada mutum to su dutse in aka yi tashin kiyama ya Allah zai da su Allah ya ce yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayaj'aluha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta al'amarin na Allah ne suna tambayar ka game da duwatsu in aka tashi kiyama akai busa ya Allah zai yi da su Sallah ce kul kace da su fa kul kace da su yasifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike waɗannan duwatsu nikewa Allah zai nike su zai shafe su shafewa fayajaluha qa'an safsafa sai Allah ya sanya waɗannan duwatsu su zamanto watan turda eh, fili wanda yake ne gashi nan baka safsafa zaka shi libu la tara fiha iwajan wala amta Allah ce ba zaka ga tudu balanta zaka ga rafi a cikin wannan a wannan duniyar a wannan lokaci jama'a mun fahimta to malaika yana jira Allah ya bashi umarni fayafa sai bushi faqala ashabuhu sai sabon annabi suka ce wa annabin Allah kaifa naqul ya ma'aikin Allah to me ya kamata mu fada sai dai ana cikin hali na kusantar alkiyama qala yace qulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ubangiji ya ishe mu Allah ya isar muna ya wadatashe mu wa ni'mal wakeel kuma madalla da kasancewar Allah shine matabincin al'amarin mu ala Allah tawakkalna da Allah muka dogara wannan wannan kalmar ko wannan jumlar ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba karamar jumla bace ala jabir idan mutun ya shiga cikin damuwa a rayuwa daga cikin ababen da kake karantawa Allah ya taimaki mutun ya fita cikin jarabawar wallahi akwai wannan kalmar akwai wannan jumlar hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi ibrahim ya faɗi wannan kalmar lokacin da aka aka jefa sa a cikin a cikin wuta lokacin da yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya ce qulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim kuka ce wa wuta ki zamanto mai sanyi kuma aminci ya tabbata wa annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ka mutanen Madina za su fito wajen yaki aka samu dangin Abdullahi dan Ubayy dan Salul munafikan Madina kenan ko suka rada a cikin kunnan sahabban annabin Allah cewa ba kafiran na da yawa kuma sun taru za su kawo muku farmaki shine Allah ya hakaito bayanin a sura Ali Imran ko Allah ce alladina qala lahumun nas in alladhina qala lahumun nasu saboda shine fa'il ko innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel salati fanqalabu bi ni'matin minallahi karshen al'amarin da suka fada su suka juya da wata ni'ima daga Allah subhanahu wataala shi suka yi nasara kuma aka samu dacewa daga ni'ima Ashe dan uwa mai tarin albarka yar uwa mai albarka idan damuwa ce miki yawa mai hasbunallahu wa ni'mal wakeel kiga al'ajabin Allah subhanahu wa ta'ala daga annabin Allah ce ku ce hasbunallah Allah ya ishe mu Allah ya isar muna wa ni'mal wakeel ma dalla da kasancewar Allah shine majibincin al'amarin mu duk wanda yake <coughs> majibincin al'amarin ka dai ba Allah bane to yake iya gushewa ko amma shi Allah alhayyul qayyum ne ko Allah subhanahu wa ta'ala yana nan dawwammi Allah ya datar da mu yace kuma alallahi tawakkalna mun dogara mun mika al'amari mu mun sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala wa fil musnad ya zo a cikin musnad har yau na al-imam Ahmad <coughs> an ibn Umar yarfa'uhu daga Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda yarfa'uhu ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah yana danganta magana da da annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa man ta'azzama fi nafsihi duk wanda ya girmamar da kansa wanda ya daukakar da kansa aw ikhtala fi mashihi ko yake kaseta da nuna isa a cikin tafiyarsa duk wanda ta'azzama yake girmama da kasa yake ganin kansa ai shi ba tsarar suwa ne bane kasa akwai irin wa'annan mutanen wala Allah karatu ne Allah zai ba su har cikin malamai ana samu ko ah, wala Allah karatu wala Allah kudi wala Allah mulki ai wannan su ne ababe guda uku da mutum yake samu a rayuwa mafi girman ni'ima karatu mulki da kudi duk wanda ya girma da kansa ya sanya ya sifarsu da girma na girman kai har yake wa mutane dagawa ah, kaga dagawa ba ta da kyawu nuna isa da kyawu ya sanya cikin wa'azin da mutanen annabi annabi Musa suka wadan uwansu karuna a wancan zamanin daga cikin akwai kada ya girman kai haka ne Allah ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa idh qala lahu qawmu la fara! lokacin da mutane suka ce da shi kada kai takama kada kai jiji da kai ibn hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya cewa eh, al-kibaru izari jiji da kai wato kyabti da wandona ne duk wanda yayi girman kai to ba zai shiga aljanna ba sifa ce ta Allah subhanahu al-kibriya sifa ce ta Allah subhanahu taala. ina ba ta mafi amma kaji kana kana dagawa to wannan kuskure ne ko mutun ya dauko hanyar halakar da kansa Allah ya kare mu Allah ya tsare mu ba a san mutun ya dinga jiji da kai ba a so ba a babu alkhairi a cikin sa babu kuma shi mene girman kai shine kawai eh, wato in gaskiya in gaskiya da kuma nuna kai ka hauta suwani wala Allah wanda kake ganin ba kowa bane a wajen Allah subhanahu wataala kuma su ne manyan ko wata rana Abdullahi dan Mas'ud kusan gajere ne irin gajejjerun mutanen ne irin yanka kacewa da haka <coughs> ya haura bishiya ya hau bishiya sai suka ga aurensa suka kowarinsa sauraron cikin sahabbai suke dariya sai annabi ke cewa me kuke wa dariya me kuke wa dariya kuna dariya idan kun gasa kaza yace ina rantsuwa da Allah kauransa wannan wannan kauran nasa fi dutsen Uhud yauni a wajen Allah subhanahu wataala ba karamin mutum bane akwai abin da zaka dinga kalla kana ganin sa ba wani ba amma ba haka Allah ce watasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kana ganin abun kamar karami ne eh, ba komi bane ko kana ganin mutum aiwane ne ba kowa bane wala Allah kuma shi a wajen Allah shine wani abu ko Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu shine yake cewa eh, aw ikhtala fi mashihi ko kuma yake kasaita da nuna isa jama'a wallahi abin na daga cikin kasaita da nuna isa irin wanda ake a wannan zamanin shi kaga mutun ya matse lamba a gudun mashin ko a mota musamman matasa masu Benz kaga mutun ya take ta wani faffaf wani akwai kasaita da nuna isa a ciki eh akwai kaseta da nuna isa a cikin wannan haka ne ko ba ka bane kamar kana da cewa kai ka isa ai kai na ganin ko ko ban ji ba sako ne na cewa ai musuwa ne ne mun kai to wannan musiba ce to annabi ke cewa duk wanda ya girma da kansa ke ganin kansa wata tsiya eh, asalin ka kuma mani ne daga cikin magabata wancan eh, eh, ko ya zamanto ibnu taymiya ko ya kasance al-imam az-zahabi mamanta daga cikin su ne yana tafiya suna suna abin nan a unguwa sai sarkin garin ya biyo ana tashi ana gaida sa sai aka kai da mutum Imam Ahmad sai sai sarkin ya ya ga shi bai taso ya ka gaisuwa ba da je da ya isa fada sai ya ce wannan ya tabbaya wannan yaron wane ne aka ce ai wane ta ji a zo da shi da aka zo da shi sai ya ce kai baka ga da zuman biyo ba baka tashi gaida manya baka san musu waye ba yace ni ko da soko suwaye yace to gayi kai mu suwaye yace ku ne wanda asalin ku ni kuma karshen ku kasa ne shi lalle ku kai ka samu <laughs> lalle kai kai ka samu jiji da kai ba alkhair annabi cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr Har abada baya shiga aljanna duk wanda aka samu girman kai a cikin zuciyarsa al imamu ahmad bin hanbal yake cewa usulul sharri thalatha tushen sharri a duniya guda uku ne tushen sharri a duniya yace guda uku ne tushen duk wani sharri daga ce sai yace akwai alkibar girman kai saboda girman kai shine laifin da aka fawarwa Allah har Allah ya sanya ya tsine wa iblis dalilin girman kai dalilin girman kai yace girman kai da kuma hasala da kuma kudi idan kaga wanda daga cikin mutum kaga mutum na daga cikin wannan dabi'a guda uku ko girman kai ko hasada ko kuma kwadayi to mali yana tattare da eh, tushen cari a rayuwa Allah ya kare mu annabi Allah yake cewa eh, laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban zai hadu da Allah madaukakin sarki yana ne hushi da shi Allah yana ne hushi ina hushi da wannan mutanen da yake isa da fasaita a cikin a cikin tafiya da kuma nuna cewa shi ya kai ana buƙatar ka ka zamanto mai kaskantar da kanka sai sama malam mai talike cewa inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi eh ki kaskantar da kai min khisalil muttaqi na daga cikin dabi'un mutanen kirki nagartattu yace wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi da kuma jin tsoron Allah da kaskantar da kai ne mai takawa yake hauhawa zuwa ga mataki na na na girma wallahi alazim na daga cikin hanyar da Allah ke dokaka mutum a rayuwa ya zamanto mai kaskantar da kai in ka zamanto mai kaskantar da kanka to sai Allah subhanahu wataala ya daga ka haka manzo Allah ya ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankantar da kansa wa Allah to Allah zai daga sa sama amma duk wanda ya ya nuna isa to sai Allah ya basu da dubararsa da kuma sa shi kuma ba zai baka komai ba shi yasa kage ana ta wahala a rayuwa da mun yadda cewa Allah shine biyadihil umur wa huwa al muqallib eh, wa huwa al muqallib al-umur to da komai ya zo mai sauki a duniya amma har abada in mutun ya sanya cewa shi ya ci wani ne to fa wallahi Allah zai cire zai zabe hannunsa ne a cikin al'amarinsa kuma ina mai tabbatar maka duk wanda Allah ya zare hannunsa cikin al'amarinsa to wallahi ba zai kai labari da wuri za a ganka wallahi wallahi da wuri za a ganka Allah subhanahu wataala da ta tadam bala ce wa fi sahihaini kaga shi ma dai wannan hadisi yana nuna cewa ashe Allah zai yi hushi da wasu mutane har in suka mutu a cikin wannan halin ba su tuba ba to za su haɗu da Allah subhanahu wataala Allah yana mai hushi da su to kuma hushin Allah na kawo azaba hushin Allah yana dawwamar da azaba wa dan annabi Adam bala ce wa fi sahihaini ya zo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal musawwirina innal musawwirina yu'azzabuna yawmal qiyamah su hoto za a azabtar da su a ranar tashin alkiyama innal musawwirina domin ka ce al-musawwirina bi fathi al-waw ya zamanto ismul ismul maf'ul innal musawwirina masu daukar foto ismul fa'il ne amma innal musawwirina wanda ake wa hotar, ko kun fahimta kadiya ce wannan nahawiyya <coughs> Allah ya dace da mu Allah ce innal musawwirina tabbas masu yin hoto masu daukar hoto ko masu suranta halitu yu'azzabuna yawmal qiyamati za a azabtar da su a ranar tashin alkiyama wa yuqalu lahum kuma Allah zai sa zai ce da su ahyu ma khalaqtum qura yadda abinda kuka halitta wannan hadisi hadisi ne ingantacce al-Imam bukhari ya fitar da shi al-Imam Muslim ya fitar da shi da sauran malaman malaman hadisi su fitar da shi daga Abdullahi dan Umar ba suka ce a wannan qadiyar ta ta hoto malamai sun kashi kashi suka ce ko to ya kashi kashi kashi biyu zuwa uku kashin fari suka ce shine duk abin da za a suranta za a za a suranta sa irin kamar a kera kamar a sassaka da dutse ko kuma da icce ko kuma a yi da laka a kwaba laka a yi sa to duk wanda yayi mutum mutumin wani abu wanda yake da rayuwa irin mutum ko kuma tsuntsu ko wata dai halitta da take da take da ruhi to idan aka je kiyama Allah zai kawo wannan abun ya ce ya sa masa rayuwa suka ce yin wannan abun qat'an haramun ne kun fahimta bangare ne suka ce a'a shi dai wanda zai zo da gini a gini ya zana yayi zane haka da gini suka ce shi ma ya shiga cikin cikin wannan wannan maganar cewa al-musawwaruna kamar da yazo a cikin hadisin Imam al-Bukhari ne ba manta ba ashaddu an-nas azaban yawmal qiyamati al musawwirin daga cikin wanda Allah zai tsanantawa azaba ran tashin kiyama su ne masu yin hotuna yasa daga cikin salaf magabata in ka dauke nan kusa kusa irin su irin su ibn baz su uthaymin nasiruddin albani alaihi rahmatullahi ta'ala musu da hoto ba shi balma albani nasiruddin albani kwata kwata shi foto bai rin shi ba so da aka taimaka albani hoto a tarihinsa shi ma passport ta kama zai balaguro kace in babu fasfar ba a shiga shi ba a balaguro wannan dalilin yasa aka bagi hoton Nasiruddin Al-Albani kuma shi zaka hoton guda yana ta yawo kasan basir da hoto suna gani hatta yin wannan hoto na na kamera wanda malamai na na asar na zamani sun yi sabani akai shi wannan hoton ya halitta ko bai halitta ba wannan kamera da ake dora ai karatu ya halitta ko bai halitta ba wasu na ganin ko bai halitta ba daga cikin shi akwai Ibn Bas alaihi rahmatullahi ta'ala Usaimin ma bai yana ganin bai halitta ba shi kansa albani na ganin bai halitta ba shi yasa zaka ga babu karatukan su video amma zaka samu karatukan su audio ba su dimbin yawa amma video ba sa da ba sai da ba sai in ta kama garuri ba yadda aka iya yi irin an zo taro na manyan mutane da manyan malamai ne da duk duniya an san da su in an zo taro kuma saboda irin gwamnati ta tafi son kullum a dinga hoto ana doka na sa'a a TV ga abinda ake yi ko irin wannan kuma ah, sai su sallama ba yadda suka iya yi ba da suka iya yi amma dai haka su zauna musu hoto suna ganin kawai gaskiya bai bai kamata ba suna ganin wannan hoton ma na kamar ya shiga ciki sai dai wasu daga cikin malamai su suna ganin eh babu babu laifi a cikin a cikin yin hoto na kamera haka inda bukata haka inda bukata misali irin karatu da makamancin wannan suna ganin babu laifi sai suna ga cikin daga cikin eh daliban rabi al-madkhali daga suna da tashaddudi bangaren hoto ba su yarda ba su har yanzu dan suna shaddada kowa a ba su da ba a sa kamera sai da ayi a tura o a tura o sai da ba sai da su bai za a je Saudiya sun yarda ai musu kuma za su yarda ba ina fatar mun fahimta to me yayin hukuncin hoto wannan gashi da ake yi wasu ka ce wasu ka ce jaiz ya halitta saboda duka su kansu malaman magabatan a irin zamanin su babu wannan babu wannan shi yasa mas'ala ce khilafiyya kuma su kullu malaman usulu abinda suke faɗa mana al-ikhtilafu rahma in aka ce mas'ala ce khilafiyya to akwai alkhairi cikin wannan abu <laughs> akwai alkhairi alkhairi kuma in ka je jami'a ka ga usuli to zai ce ai wannan hadihi mas'ala khilafiyya wal ikhtilafu rahma <laughs> su suna suna cikin wannan bangaren Allah ya dace da mu wasu malamai suna ganin ba laifin yin yin hoto a yin hoto na irin abin da ya shafi karatu da makamancin wannan ko mutun yi hoto ya tura ma iyali tana wani kasa yana wani kasa suna ganin ba babu laifi a cikin da wasu gaskiya sun sun dan tsaranta a wannan bangaren to mu yi mawqifin mu nan. alan jabir ai ba sai mun fada ba ko <laughs> ba sai mun fada ba Allah ya datar da mu to miye hukuncin tsana kufe da ake sai ma yara ta wasa kuma wani zai ce ai tana cikin abin da aka suranta ko to galiban wasu mafiya yawan malamai sun yi gogiya akan wanda suka ce ita ba laifi akan ta kamar ba laifi kasa akwai wanda akwai in izalan da hatta irin a soma yara kayan wasa irin nulu haka da kufi ba sa saya suna ganin kawai wani abu ne na haranci ai an ce gidan da ke da kai hoto la kullul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura ai wannan sura ce amma kuma za kuma zai zo ya gyara gebe a doka masa hoto ko wata karatu suka ce to irin wannan kufe ta wasa tsana ai tsana kufe da ake yi suka ce babu laifi dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam matarsa Aisha lokacin da aka ce tana gidan karama tana yariya da kananan shekaru da tsana ta zo gidan manzon Allah da kufe ta zo gidan manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wa sallam <laughs> da kuma gida ta zo a gidan tana amarya ba tana karma kai ta gidan annabin Allah tana da tana da kufe wanda wannan kufe ta kamar doki ne yana da fura hukai wata rana har ta zo ya iske ta tana wasa da wannan abu sai ta mata wannan menene ce ai wannan dokin annabi Sulaiman ne take bai wa manzo Allah wanda karatu an cire ai annabi Sulaiman doki dawakin suna suna da fura hukai lokaci an ta saida su baya shekarun baya in ka duka zuwa DML F DML an ta saida irin wa'annan ababen duk wanda ya san wannan lokacin ya san an yi saida wasu kotuna za a ce wannan ayi wasu da <laughs> hadda su hoton na makiru ayi sai da malan jami'a kasan ga eh hadda watan na makiru an yi sai an sayarwa a kasan nan ce wannan shine na makiru ga sandarsa wannan wannan shine eh, wannan safilatu nuh wannan tace jirgin annabi annabi nuh ba ajima ba ne zo bin da da littafin hannu da wasu rubutu a ciki nace wannan fa yace mai ai wai na duba masa an ce har tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> Allah ya gaso ya amani sai Allah su dama ai tuwa ana shi ana ana dan bi da wannan bangare Allah cikin komai akwai akwai tuwa cikin kowane bangare kiyama ce kawai mutum dan annabi adam wallahi da zai samu damar yin tuwa kiyama sai yayi tare da Allah akwai wanda in ya samu dama kiyama ya ci amana ya ci amana ko sai yayi ko karatu Allah ya samu wani lafiya alaki ta innal musawwirina yu'azzabuna yawm al wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum Allah ya eh, lalle masu yin hotuna Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su ranar tashin kiyama kuma ya ce da su waraye abinda kuka kuka halitta wa fiha ay wa fihi ma a cikin kuma al-imam al-hadith littafin al-imam al-bukhari da al-imam muslim an an an anhu daga daga abdullahi dan umar kenan ko anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa inna ahdakum lalle dai daga cikin ku idza mata idan ya mutu Allah ya masa wafati urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi an dinga nuna masa maq'adahu mazauninsa bil ghadati wal ashi safi da ran da mayammaci duk safiya in tayi idan mutun ya mutu a kabarin sa za a dinga bijiran masa da gidansa na aljanna in dan wuta ne kuma za a dinga bijiran masa da gidansa na wuta Allah zai masa gafa abin da ke jiranka ko kuma ta in mutunan kirki ne kuma kullun da safe za a ga masa kotan gidansa na aljanna ga gidansa ga su wildanun mukhalladuna ga su tasnim ga su salsabila ga su eh, suhurul ain ga su tsuntsayen alti duka zai gani ko kun fahimci karatun Allah ya sa ta nuna mana su eh ai kaga kaga babu sauran babu sauran damuwa babu wahsha babu susi ko babu kadaici eh wannan ba kadaici a ciki In dai kullun za a dinga nuna maka gidanka cewa gashi wata bila ce wala tafi tafi tafin duniya girma kuma ginanna da zinariya kuma mallakin ka ce ta ce dan kar ka biya sadaki ka biya kudin ta sannan kuma ga wasu ƴan mata guda 70 ka biya sadakin su ai da kake tsammani kawai sai ka ji mutum na cewa rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a ba ga bane sai dai kawai ka fatan a tashi kiyama Allah ya kai mu lahiya Allah ya sa mu dace to bil bil ghadati wal ashi safi da yammaci in kana min ahli aljannati fa min ahli janna. in dan aljanna ne to za a dinga nuna masa gidansa a cikin aljanna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli nar in dan wuta ne kuma za a dinga nuna masa gidansa a cikin wuta fa yuqalu sai a ce da shi hadha maq'aduka wannan shine mazauninka wannan shine gidanka hatta yab'athaka Allahu azza wa jalla yawm al har Allah ya tada kai ran tashi alkiyama. jama'a mun fahimta ashe kaga daga ranta aka sa mutun kabari in mutunan kirki ne har a tashi kiyama bai cikin bai da damuwa amma in mutunan banza ne to yana cikin tashin hankali Allah ya kare mu daga shi Qur'ani yake cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adab Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi yasa wallahi al-azim kowa yayi hakuri yayi guzuri wallahi al-azim annabin Allah ya kai bayanin kabari kuka yake hankalinsa tashi yake saboda babban matsalar tun daga nan mutun zai iya gane makomarsa tun daga nan mutun zai iya gane makomarsa wani fa yanzu fa saboda daudar duniya abinda zai iya kashi zai iya karewa da yace je ya kashinsa sa yayi da ya sha azaba kiyama bai san abin da ake cewa kiyama bane wallahi alazim da mutane sun san waye Allah ina rantse muku da girman Allah da za a ba mutum kudi ya samu Allah ba zai yi ba da mutun ya san wa ake cewa Allah da irin abinda Allah ya tada dawo ɗan wuta a baka kudi a ce yi sabon Allah ba za ka yi ba amma duk rashin sanin girman Allah da waye Allah sai gani sabon Allah ya ruƙalar zamanar da shi kawai ake ciki yanzu kawai ka dauki misali Allah ya kaddara kana shiga TikTok kai mutum bai in mutum bai da imani ba in ka dawo tilawa ko zuwa za ta yi a wannan zamanin inda ka zaka dinga bibiyar TikTok ko da yaushe to in kana dogon tilawa za ta dinga su saboda mutanen banza da ke ciki kowa da irin nasa ba na ce ba na ce ba haramun ne shiga TikTok dan kaga gane ina TikTok kuma kace ai amma dai abin da nake faɗa shine ai takatsantsan saboda yanzu duniyar idan kake ganin mutane suke so abu sai kai tsammanin kamar kamar kawai in aka mutu ba a tashi wallahi da azza kaga mutum kawai kamar in aka mutu ba za a tashi Allah ya samu wani lafiya wa fihi ma ya zo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim har yau anhu daga kuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ani nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi cewa idza sara ahlul jannati fil janna idan ɗan aljanna muka tafi aljanna Allah ya sada mu ciki idan ɗan aljanna muka tafi aljanna Allah ya sada mu ciki wa ahlun nari fil nari ɗan wuta suka tafi wuta Allah ya kare mu da su wa ahlun nari fil nari ɗan wuta suka je wuta Allah ya kare mu da su ji abil mauti sai a zo da mutuwa hatta yuqafu bainal jannati wan nar sai an zo tsakanin wuta da aljanna kusa akwai wuri tsakanin wuta da da aljanna eh, wanda nan ne za a aza mutanen da aikin su suka zo daidai idan mutum ya zo aikin sa yayi daidai da da sa na lada yayi daidai da zunubin sa sai zaman to yana da zinibi sankan kursan lada sankan kursan kaga zulubin ya zo da lada ko to wanne za a sashi to za a aje shi ne a to zalla arafi inji malamai a araf za a kai Allah ce wa alal arafi rijalun Allah ya dace da mu wa alal kalmar rijalun fa in ka dauki gun malaman su ibnu ashur a tahrir wa tanur tafsirin sa yayi dogon magana akai a to la'arafi Allah ya ce akwai wasu mutane ta'rifuhum bisibaka ne وعلى الأعرار وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم ana gane su daga wurin su kana ganin su daga cikin wani ne fa wancan wani ne ka san sa ya Allah ya kare Ya ba ma fatar tsaya to zalla araki Ya ba ma fata to idan a ƙarshe dai ƙarshen al'amari shine Allah zai rangwanta musu ya yabi musu sai aljanna saboda za su dinga su dinga lekawa cikin aljanna su ga irin abin da Allah ya sallau ɗan aljanna sun kuma su ba su shiga ba sai su ga leka wata su ga irin abun da Allah ya tanada wa 'yan wuta kuma su ba a sa su ba sai roƙon Allah dai Allah a yahe mu da aka mu aljanna nan a ƙarshe kuma sai Allah shi yafe musu kai su aljanna to idan aka tura kowa an kare kowa ya shiga gidansa to sai a zo da mutuwa wannan dai mutuwa a wata ruwaya za a zo ta kamar rago za a zo da mutuwar kamar rago a wata summa summa yudbah sannan a yanke ita mutuwar sai a a yanke mutuwar kuji magana thumma yuzbah sannan a yanke ita mutuwar thumma yunadi thumma yunadi munadin sannan me kira sai yayi kira sai Allah ya sa malaika yayi kira yace ya ahlal janna ya ku ɗan aljanna sai mu juyo haka ne ko Allah ya dace da ku eh Allah ce ya ahlal janna ya ku ɗan aljanna ana jabir da ƙarfi zamu yi gode ikon Allah sai sai khuludul fala maut kun tabbata ciki babu mutuwa har abada Allahu akbar la ilaha illallah khuludul fala maut an tabbata ciki babu mutuwa har abada in ku shiga kawai ku je ku ta more eh su taslim ki ku sha da kyau eh fala maut ba mutuwa da za ta yanke jin dadi sai a ce kuma ya ahstu ya ahlan nar ya ku ɗan wuta khuludun fala maut tabbatuwa ne ba mutuwa fayazdadu ahlul jannati farhan sai ɗan aljanna su ƙara jin daɗi ila farhihim tare farin cikin da suke ciki sai ɗan aljanna su ƙara jin daɗi tare da farin cikin da suke ciki daga yana cewa ashe lokacin da su cikin aljanna suna cikin me farin ciki to kuma sai su ƙara ashe in an shiga cewa tunanin za su mutu ba zai yanke musu farin cikin ba amma saboda Allah ya ƙara musu nutsuwa da kuma jin daɗi a kuma ƙara sakin ka musu bisa aikin da suka aikata da su ƙara jin daɗi to sai Allah ya sa ai wannan ko mun fahimci karatu in an shiga ba wanda zai mutu a aljanna ba wanda a wuta ma ba wanda zai mutu ba wanda ba mutuwa ba mutuwa in <coughs> Allah za su ƙara farin ciki zuwa da farin ciki su rike ciki wannan farin ne mai dadi eh wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim sai yau da su ƙara bakin ciki zuwa bakin cikin suke suke fama da shi suna cikin halin haula'i halin yaya muke halin hannu eh, hannunsu a saman kai suna cizan yatsar su kuma sai a ce musu in sun shiga wutan ba sa mutuwa alin sasu za tunanin cewa ina ma a ce za a mutu don su dan samu sauki yanzu dan duniya idan mutum rashin lafiya ya samu sakai akwai da zai fama ma ina ma mutuwa yayi ko zai wata ila ya samu sauki sai yana mutum kuma ciwon ya warke haka bane idan mutum ya yayi jiya sai Allah ya a rasuwa sai da an ce kai ai rashin lafiyar ya warke to shi dan wuta ba a warkewa baya warkewa har abada har abada la hawla wala quwwata illa billah Allah ya tsare da wutan nan Allah ba dan aikin mu ba dan Allah ka tsare mu da wutan nan Allah ka tsare mu da ita wallahi Allah ba mu iya dokawa ba mu iyawa jama'a mun fita karatun daga wannan hadisin har yana nuna cewa ashe akwai azaba da za a wa in wuta kuma akwai jin dadi da za a wa dan ɗan aljanna ina fatar mu fahimta karshe dai kai a kira ka dan aljanna ma kai ko ko baka shiga ma dan Allah ko baka shiga ba aljanna kawai mala'ika ya ce maka dan aljanna ai wannan daraja ce na'am ko baka ma shiga ba a kira ka dan aljanna ai wannan ba karamar daraja bace ko Allah ya dacar da mu Allah ya kai mu aljanna da rahmarsa Allah ya kai mu aljanna da rahmarsa Allah ya duk wanda zai kiyama in bai shiga aljanna ba bai more rayuwarsa ba Allah ka mu more rayuwar mu dan duniya gaba ɗaya wahala ce wallahi alazim ba wani abu da ake cima dadi a duniya kake tunanin wai kana jin dadi wahala ce ake yi wallahi wahala ce tab duniya wahala ce ba wanda ke jin dadi e jin dadin ka guda ne Allah ya tamiki kana bauta masa to akwai ladzatul ibada shi mai takawa mai imani shine wanda in yana ibada jin dadi yake yi jin dadi yake yi to alamar kana da imani kenan ko to wannan dadin zai linko ka shiga aljanna amma duk wani abu da Allah zai baka a duniya in ba imani ba ne, wallahi aikin banza ne idan kana tunanin masu kudin kwana suke na'am kana tunanin masu kudin kwana suke mutum yana da miliyan 500 amma tunaninsa ya zasu zanto miliyan dubu baka ban kullu cikin lisahi yake kullu cikin kalkil yake sowa ta wasu in aka dauko sowa aka azaba ka ba za ka iya ba mun fahimci karatu me mulki kana gani suna hutawa ne akwai wanda fa jagoran kasar nan wallahi bai iya barci sai ya masa allura kwana akwai wanda baya iya barci sai ya masa allura kuma kullun kuma ya fi shekara goma haka yake ina jin dadi yake Allah ya dace da mu to jin dadin karshe shine dai a ce maka ga tikin shiga aljanna ga tikin shiga shiga aljanna ai ba abin da yake wannan dadi Allah ka arzuta mu da ausa tikin mu na aljanna da hannun dama ai kana ganin ka amshi da kanka da hannun dama ko to alama da cewa kai VIP ne cikin aljanna eh VIP ne alahiran kanku ai sahun gaba ne aljanna za ku shiga aljanna da ikon Allah subhanahu wa fil musnad ya tabbata a cikin musnad al-imam al daga abdullahi dan dan umar har yau qala yake cewa man ishtara thawban bi ashrati rahima fiha dirhamun dirhamu haramin lam yaqbal Allah lahu thalathan ma alaiha ya tabbata a cikin musnad al-imam daga Abdullahi dan Umar Daga annabin Allah yake cewa man ishtara thawban duk wanda ya saye wata riga bi ashrati dirham da dirhami goma fiha dirham haram a cikin dirhamin nan goma dirhami dai na haramun ne kuna fahimta to lam lahu salatan Allah ba zai karba masa sallah ba ma dama alaihi matakar yana sai da wannan rigar jama mu fahimta sai da wannan hadisi malamai sun yi maganganu a a kansa musamman shi kansa al-Imam Ahmad eh, ya ce hadisi ne wanda baya da isnadi karshe dai Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ya ce hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi sai kuma ma'anar eh, wani bangare ma'anar tana da tana da kyawu a wani bangare cewa idan mutun yayi amfani da dukiyar haramun to ibadarsa Allah baya karba haka ne a ga hadisi ingantacce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu cin dukiyar haramun daga cikin abin da ke sa Allah ya kasa karba addu'ar mutum cin dukiyar haramun yana sanya Allah ya kasa karbar addu'ar mutum shi yasa daga cikin abin da malamai kamar su dinga baiwa musamman irin wannan gwamnati da take ta zo da niyyar ceton ƙasa ko to irin abin da ya kamata a karantar da su shine ya kamata a kiyaye haramun ba yadda za a yi a zazan wala ta sauke Qur'an ne dubaye kuma ana cin haramun Allah ya karba billahi allazi in kawai in ka kace a ka sauke Qur'ani duk mutane da su ce a da niyyar su sauke Qur'ani ko mun kai miliyan 25 ko to kowa ya mimita so miliyan 25 inda za a ci haramu wallahi Allah ba zai karba ba dole sai ai taka tsantsar da da haramun thumma adkhala isba'ihi sannan shi Abdullahi dan Umar shigar da hannayensa eh, ya tsunsa fi udhunayhi a cikin kunnayensa thumma qala sai yace thumma ta sukurmance kunnaina sukurmance illam akun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu in har baji manzon Allah yana fadar yana fadar wannan ba yace kunne na su kurmance matsar ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ba a cikin isnadin hadisin gaskiya akwai rauni inji malamai wa fihi a cikin musnad al-imam ahmad ana abdullah bin amr bin al-aas daga abdullah dan amr dan aas an annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man taraka salata man taraka salata sukran marratan wahida فكانما كانت له الدنيا وما عليها فصلبها duk wanda ya bar sallah man taraka salatan man taraka salata duk wanda ya bar sallah sukran ta dalilin ya bugu saboda maye marratan wahida so daya mutun ya sha abun sha giya ko ko bin take suna wiwi ko wani abu da yake ke ke sa mutane ya mutun ya bugu so daya sai yayi dalilin rasa sallah daya to fa ka annama kanat lahu dunya wa ma alaiha fasulibaha ka ce dai kamar mutun ne misali a ce duniyar nan da abun da ke saman duniya don nashi ne duk kudin masu duniya gaba daya duk su bilkit da suwaye duk a tattara a ce na mutum guda ne duk wani kamfani na duniya na mutum guda ne duk wata kadara ta duniya ta mutum guda ce wannan mutunan sai kuma kai tsaye rana ɗaya duk abin da ya mallaka sai kuma aka zange masa shi sai ya kumce da hannunsa kun bace karatun mallaka ta fito fili mutun ne ya sha abin sha sai ya dalilin rasa sallah guda ɗaya sallah guda ɗaya kacal ta dalilin maye to annabi ce kamar duniyar nan gaba ɗaya da abin da ke cikin ta a ce mallakin sa ce mallakin sa ce Allah ya ba sa duk abin da ke duniya nasa ne kai tsaye kuma sai wannan abun ya kunce masa duk abin da ya mallaka a duniya sai ya rasa sa mun ci karatu kaga ashe rasa sallah ba karamin wasu shi zaka ga wasu sakar karin mutane ku hakuri dan Allah sakar karin mutane mutun ya zana kallon kullu ana kiran sallah ka tashi kai ka san in akwai gaban sakarci wannan ya kai ba ka bani in akwai gaban sakarci ka zo ka zauna wa katta arnawa suna buga kwallo galiba ai arna ne ko suna buga wai dalil a'a wai saboda club ki suke yi wani ba zai iya tashi ba wallahi wani ko wasu wasta tashi ba zai tashi ba sai in ya karshe an ci su Allah ba su an ci su wannan kuma sai ya tashi yana kunya sai ya ce ai ai da ban duniya duniya juyi juyi ce ne kawai saka yanka mota Allah wadar na kai lalace ke dalilin kwallo kai sai kai asalar sallah kuma ma su daga ciki hadda mafi girman sallah sallan la'asar sallan la'asar sallan la'asar ai kai da shi ratakin sallan la'asar da kai yarda sallar la'asar ta wuce ka da gangan kana ci kana gani ta wuce ka na rantse maka da Allah gwara a ce duttawo manga zakin nan ci a ce lokaci guda sun kama da wuta yafi sauki a wajen Allah bisa da wancan abu hukumar ci karatu mutane suna wasa mata wai biki wai tuwon biki yin tuwon biki sai ana mata sallah ballan jabi a zo a ta fama sai za kullun rikici bai karewa da maza ce ba ka bane taya taya kullun rikici bai karewa wallahi kullun ba kare rikici saboda an kasa kowa ma Allah kuma irin wannan mata fa dai Allah dai ya sauke Allah ya sauke kaza wallahi in zaka aura ka san wa zaka aura musamman wannan zamani kaga wannan lokacin karance da Allah ni shawara da ke ba matasa kuma Malam Jabir in mutun zai aure ya kamata a dai wanga zamanin da yanzu in dai mulkin nan nan yanzu ko kai shekara da rabi kana istikhara wallahi <laughs> shekara da rabi kana istikhara eh wata nawa kenan na'am wata 18 kana istikhara kuma kullum ba fashi kullum ba fashi ba fashi so in baki hankali ba sai kana sai ayi jirwaye mai kawar wanka kana ganin ta ayi ai muslimatin ce yaro bai so da ba sai ya taka Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu sai ke cewa wa man taraka as-salata sukran arba'a marratin duk wanda baye yes dalilin barin sallarsa har so hudu kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinat khabal tinat al-khabal ya zan Allah ya doka wa kansa alƙawari cewa Allah zai shayar da shi inatu khabal tabo na batace suka ce ya annabi Allah miye ma'anar sa batace sai ke cewa usaratu ahlin ahli jahannam shine eh, mugunya ta in wuta ai musan mugunya ko maruru mujina sai ka ce maru ake ganewa maruru ai musan maruru ko in ya tara ruwa to in wuta za su yi wasu marurai to wannan ruwan za a matse su kuma a dafa su sannan a ba mutum ya sha duk wanda ya bar sallah so hudu saboda maye kaga ya kamata a shayen solution su gane shiga cikin tetayen kansu masu shaye shaye duk ya kamata a dinga musu wa'azi wallahi a dena nisa da su a dinga samun wasu firka ta dinga dan rabar ana dan tattaunawa masu shan duk masu irin wannan ya kamata a dinga zaunawa in ka yanzu babban matsalar mu sai a ce wai da'awa sai wa'azi sai masallaci kuskure ne sai a ce wai dole sai masallaci a'a ya kamata malamai su dinga tsarawa irin farodi wannan a dinga kai musu ziyara a zo a zauna ana taɓa ba ku labarin wanda daga cikin malamai da area su unguwar su akwai injaba daba ba aikin da ake sai shaye-shaye shi kuma ya inji sunna yayi karatu ya fa'inci sunna to bai doke su ba kowa mutane ne Su a cikin wani hali ya kamata a tausaya musu in ya biyo sai ya gaida su ya musu sallama har ta kai in ya biyo ma kawai sai an zaune sai da wani abu ya ba su ana zaune ne ba ta hau ba eh, ya kamata a ce ta hau sai ga ne babu ko dala ne to <laughs> sai dan dake wani abu ya ba su dan ajira mallam fa kawai dan shashayin da ake in ya biyo ana tara in ya biyo sai a ci aika kuma ga karmatallahu dan karmatallahu akwai ana a tashi ake haka har kawai in ya biyo sai dan tsaya na dan gaisuwa sai malam ga shayi ne sai dan tsaya na gaisuwa sai ya kamata yana musu nasiha kai karshe kowa sai kowa makaranta a karshe dai suke su ba wanda bai dan malami ba eh sun zama malamai amma musu da an ga mutane suna ya matasa suna abin da bai kamata ba sai a kalla sai ai in iska ne wannan kuskure ne jayo su ake a karantar da su duka rashin karatu ne mun ba ci karatu ko wa fihi aidan marfu'an akun nake sai tsaya ya zo a cikin musnad har yau na al-Imam Ahmad eh, annahu daga Abdullahi dan Amr cewa man shariba al-khamra sharbatan lam yaqbal Allah lahu salata 40 sabaha duk wanda ya sha giya so daya kurba daya duk wanda ya sha giya so daya wata hadisi na makaranta na nauku hadisi ne wanda hasnun bai kai matsayin sahihi hadisi ne hasan wannan hadisi kuma zamu karanta Eh, shi ma hadisi ne wanda yake hasan hadisi ne ingantacce kikkiawa cewa man shariba al-khamra sharabatan duk wanda ya sha giya so daya lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan Allah ba zai karba masa sallar kwana 40 ba Allah ba zai karba masa sallar kwana 40 kuma in ya bari yaban ranar kafiri ban yayi Allah baya bukata sun matsalar ma sai an je kiyama za mu ta shan kasan cikin aljanna akwai giya lahalasi la fiha gaulun wala Allah kai kada jin ma gaulun kasan ai Allah ce lafiya fiha gaulun sai Allah ya tsarkake ta kuma wallahi lazzatan Allah ce bayda bayda lazzatan lisharib Allah ce fara ce das sabu giduna baka ce kuma gulik ta <laughs> aljanna kuma fara ce wallahi akwai shaye-shaye kiyama Allah ya kama mu Allah ya kama mu kaza <laughs> kaza alƙali ne ce shi ba abin da ke burge shi kamar gaira daga cikin aljanna dala dar makwaya <laughs> Allah ya datar da mu yace fa in taba taba Allah alaihi in ya tuba Allah zai yafe masa in ana nihi kamar in ya shabe tuba ba amma in ya sha kuma sai ya tuba to sai Allah shi yafe masa wa in ada lam yaqbal Allah lahu salata 40 sabaha in kuma ya sake bai tuba kuma Allah bai karba salata kwana 40 fa in taba taba Allah alaihi in ya tuba kuma Allah ya yafe masa fala hadari fi thalithati aw ar-rabi'a yace na manta abinda ya fada a karo na uku ko na hudu na hudu ne ko na hudu yace fa in ada in ya sake sha kana haqqan ala Allah an yaskiyahu min rada'atil khabali yawm alqiyama Allah subhanahu wataala ya wa kansa alƙawari cewa zai shaida shi daga cikin kuraje ruwan kurji ne in wuta Allah zai shaida shi daga ruwan kurji ba ko likita ba in kaje za a baka fansa likita yana tsantsanin wasu likitocin sai su sa shi gaba cikin bakin su wani ma da goro bai tsoho amma na cin goro saboda zuciya ta dinga kwantawa to kuma ruwan dan wuta kurji ne wuta za a tattara a dinga wankewa ana ba su suna sha وفي المسند ايضا من حديث ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله yana cewa man mata mudminan lil duk wanda ya mutu yana mai shan giya yana ya dage har ya mutu bai toba game da giya da yake sha kusa akwai su ko ai wallahi malam jabir yanzu ne tar da sauki Allah ya ce muke mu eh, Allah ya ce muke amma da shekarun bayan ka doka daga lokacin jori tsawa kun kunce ka har zuwa irin su kaza ka su lokacin su bari to ba dun ma'aikacin gwamnati a shin giya su ba mu kudin da kudin ma'aikatan da daga giya sai mata kawai da shi da ga mutum tsoho sai ya tayi har mutum ya tare retreat da gidan kanshi kuma ba abin da ya mallaka sai mutum ya fara ayyaje retreat bai mallaka komai ba saboda kawai ana kwalbewa eh tana cikin abinda uhillat uhillat alaihim lokacin lokacin eh an halitta musu sha su wa'annan mutanen eh sha shiki Allah ya sauke kuma akwai musulmi da yawa suke shan giya da yawa akwai su da yawa akwai su da kuma cikin ƙasa irin hannan ma akwai a gaskiya musulmi yana yana shan giya to duk wanda ya mutu yana shan giya bai tuba ba har ya mutu bai tuba bai tuba to saqahu Allahu min nahri ghuta Allah zai shayar da shi daga wani teku na ghuta ina sai suka ce ya rasul wa ma naharu ghuta ya annabin Allah menene tekun ghuta kala sai ya ce naharun wani kogi ne wani filebu ne wanda ya jiri fihi furujul mumisat yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna wani kogi ne wanda jini da ruwan farjin karuwai mumisat karuwai farjin karuwai abinda ke fita na kazanta a farjin su to shine zai dinga kwarara cikin wutar jahannama iskan farjin yana cutar su su ɗan wuta suna cutuwa da wannan iskan to mashayin giya da wannan abin ne Allah zai shayar da su kun bai cika ratin wannan ba karamin bazuwa bace ka wai ba taro dai ba duk wata karo ta duniya da ta mutu ba ta daina karuwanci ba in ta mutu to farji ta zai dinga sabkar zai dinga sake wasu ruwa na kazanta na karuwanci da ta yi a duniya har ya zama to wani teku yana gudu cikin jahannama wannan tekun su kansu ɗan jahannama suna kyamar sa to duk wanda ya mutu yana shan giya inji annabin Allah ya ce da wannan tekun za a shayar da shi tunda Nasir Diyar Albani ya ce hadisi ne wanda yace hadisi ne wanda yake da'ifun ya da'afa sa amma dai za a yi musu azaba jama'a mun bai karatun Allah ya kare <coughs> albika wannan ma yana ta nuna mana cewa ashe saban Allah in mutum fa yayi in ya mutu bai tuba ba in ya haɗu da Allah subhanahu wataala to ba zai wanye lafiya ba ba zai wanye lafiya ba kuma ai shan giya da cutarwa ko shi da giya mutum goma Allah ya tsira da sha'anin giya farin mai shan giya tsirin Allah ya tsine masa duk wanda ke shan giya Allah ya tsine masa ko waye ko dan waye inda yana shan giya wallahi tsinanne ne ya so ko bai so ba tsinannen ne mun bai na biyu wanda yake servirkin mutane giya wanda ke shayar da mutane giya shi bai sha amma kamar an doke shi amma aikata yana kula da masu shan giya yana shayar da su to shi ma tsinanne ne ko na uku wanda yake da kungiya wanda yake da kungiya in dai ka san giya ce ya doko to shi ma tsinanne ne da duroban da dan dakon da ke sarkiwa duk Allah ya tsine musu albarka da wanda ya gina gidan giya eh, metrikin da ya da giya sa sima da lebar da ke mukawa dan a gina gidan giya duk tsinanno ne wallahi duk Allah ya tsine musu albarka da wanda yake matsa giyar wanda yake yin ta wanda ke sarrafa ta wanda ya sarrafa giyar shi ma Allah ya tsine masa albarka ni amfanin giya bata da wani amfani kafin zuwa musulunci musulunci ya tarar da larabawa suna dan kobewa suna hawan ruwa masu gudda hankali har ma an yi lokacin da saboda abin ya kama jiki a ƙarshe dai Allah ya sa aka sa doka la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun aka ce fa daga yanzu farkon ayat ta fara sauka yas'aluka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas suna tambayar ka sha'anin giya wai annabin Allah ita giyan nan miye hukunci ta a wasalinci ka ce da su fihima ithmun game da sha'anin giya akwai zinubi a ciki akwai laifi mai girma amma wani manafi'u linnas kuma akwai dan amfanin mutane ko suna samun kudi shiga asa wani fashi in bai sallagiya ba gane ke bai wata sana ba sai ta giya haka ne wa manafi'u linnas kuma suna ganin cewa in kana shan ta tana ƙara wai wai tana ƙara kaifin hajja eh kaifin tunani kai kaifin tunani suka ce tana ƙara kaifin tunani wannan sakarci ne in kana son kai kefin tunani zo ka ji qur'ani wallahi alazim ba wanda zaka ga tunani ba ka bai ba wanda zaka ga tunani daga baya sai kuma aka aka zo eh la taqrabu as-salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna kuna masu maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa da kakin asharar da shan giya mutun zai zo masallaci yana tangadin sa eh saboda suna farka sai in mutun ya saba da abu to kafin ka raba su a fa akwai jidali kuma in za ka raba san to ka ba su abin da yafi wani abin da yake yi kun fahimta? Ke sa duk in kaji Allah ya ce kada ayi kaza sai Allah ce to ku yi kaza kada ku yi kaza to ku yi kaza shi dan adam bai son zama kurum bai son yi abar shi haka kawai ina ba tar mu fahimta a ƙarshe kuma sai Allah ya sakar da aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu da giya da tata da wace ce alf duk kazanta ce da ka kun fajtanibuhu umarni ne umarni ne wajibi ne kuma alisanta Allah ya kare mu giya ya kare mu kuma matasa da kuka suna yanzu fa yara suna nan suna tai wallahi abin suna tai idan ka doka daga cikin inda ake wannan ta'asar malan jabi akwai ladin kaga ladin Kwalon baya an kama su yara su ba wanda yake shekara 15 cikin su ba wanda wuce ba su wuce 15 ba shekarun su da haihuwa a duniya duk ba su wuce 15 ba suka saci wasu kudi sai aka kama su aka je da su. Nan garin fa dake baka labari aka je da su Syria aka caje su akan ina na kudin kan ba gaba da ba ko dala ba kudin special item base to ina kuke da kudin suka ce giya suke sha idan ake shan giya yi suka ce ladin ake tafiya can a abu Allah ya sauke A ladin kin nan ga wannan ladin kin ina tsoro in za a tashi kiyama ta a haru daga can wallahi lazim ina cin tsoro in za a tashi kiyama a faru daga Sani. dan kalar sabon Allah da baka tsammani ana shi wallahi lazim kalar sabon Allah da baka tsammani ana shi Allah ya sauke Allah ya sauke kuma ne kamata mu kwana ko ina ganin lokaci yayi darasi na 20 da wani muka tsaya 20 da da takwas kusa mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abin nan muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. abin da muka faɗa na bayanin aljanna Allah ya sada mu da shi na wata kuma Allah ya kare mu da shi Allah ya sanya mu da rubuce ke wannan aljanna Allah ka sa ba su da yabo a cikin wuta Allah ma in akwai Allah ka goge Allah ka taimake mu da gogewa Allah ka sanya mu aljanna da ka. wannan kasar ta mu muna ƙara addu'a da tawassul da sunayenka muna wasu kaskantar da kai zuwa gare ka Allah ba ma iya yin komai sai abun da kai Allah kai kake sa kuma kake halawa Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wanda yake nihin mu da shari'a. Allah ka mai musu da kayansa Allah ka kare mu na kasar mu kare mu na mutuncin mu Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu da su Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya Allah ka salamu da annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh